պայթյունից վնասվել է մայրուղային բարձր ճնշման գազատարը։ Ձեռնարկվել են բոլոր միջոցառումները։ Ռուսական խաղապահ ուժերի միջնորդությամբ մեր եւ ադրբեջանական կողմերի միջև սկսել է բանակցություններ, քանի որ տվյալ տարածքը գտնվում է նրանց վերահսկողության տակ ավարտվելուն պես Արցախգազ փակbaşնի տիրական ընկերության աշխատակիցների կողմից ուսումնասիրվի իրավիճակը եւ կարճ ժամանակահատվածում կվերականգնվի գազամատակարարումը